บุ๊กทูสี่สิบเอ็ดที่ไหน Орієнтування สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ Де знаходиться бюро по обслуговуванню туристів? คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ У вас для мене не знойдется карти города? จองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะ Тут можно забронировать номер у гостиницы? เมืองเก่าอยู่ที่ไหน Де знаходится старый город? วิหารอยู่ที่ไหน Де знаходится собор? พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน Де знаходится музей? ซื้อสแตมป์ได้ที่ไหน Де можно купить поштовые марки? ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน Де можно купить кветки? ซื้อตั๋วได้ที่ไหน Де можно купить билеты? ท่าเรืออยู่ที่ไหน Де знаходится порт? ตลาดอยู่ที่ไหน Де знаходится рынок? ปราสาทอยู่ที่ไหน Де знаходится замок? การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ Калі пачынаецца экскурсія? การพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ Калі скончыцца экскурсія? การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ Як доўга працягваецца экскурсія? ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาเยอรมัน Мне патрэбен вадзіцель, які гаворыць па-нямецку. ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาอิตาเลียน Мне патрэбен вадзіцель, які гаворыць па-італьянску. ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาฝรั่งเศส Мне патрэбен вадзіцель, які гаворыць па-французску.